บุ๊กทูห้าสิบสี่จูปันนจูปันซื้อของคาเรดีคาเรดีดิฉันต้องการซื้อของขวัญมาลาเอกเบดวัสตุคาเรดีคารายชีอาเฮ मला एक भेटवस्तू खरेदी करायची आहे แต่เอาที่ไม่แพงมาก पण जास्त महाग नाही पण जास्त महाग नाही อาจจะเป็นกระเป๋าถือ कदाचित एक हँडबॅग कदाचित एक हँडबॅग คุณอยากได้สีอะไร आपल्याला कोणता रंग पाहिजे อ आ ล ल า य ा ल ा कोणता रंग प ा ह िเจ สีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาว กาลาตับกีรีกีปันดรากาลาตับกีรีกีปันดราใบใหญ่หรือใบเล็กลาหันกีมูทาลาหันกีมูทาขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะ มี म ีวั व स ุจू जरा पाहू क มีीีวั स ्ุจ जरा पाहू का ใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะฮีจามเดียชีอาเฮกาฮีจามเดียชีอาเฮกาหรือว่าทำจากพลาสติกกีพลาสติกชีกีพลาสติกชีทำจากหนังแน่นอนค่ะ अर्थात चामड्याची अर्थात चामड्याची ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะ हा खूप चांगल्या प्रतीचा आहे हा खूप चांगल्या प्रतीचा आहे และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะคะ आणि बॅग खरंच खूप किफायतशीर आहे आणि बॅग खरंच खूप किफायतशीर आहे खा ही मला आवडली ही मला आवडली खा ही मी खरेदी करतो ही मी खरेदी करते ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะ कान गरज लागल्यास मी ही बदलून घेऊ शकतो का गरज लागल्यास मी ही बदलून घेऊ शकते का ได้แน่นอนค่ะ ضرور ضرور เราจะห่อของขวัญให้คุณอามีฮีเบทวัสดุสารคีบันทุนเดวอามีฮีเบทวัสดุสารคีบันทุนเดวที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะโคชปาลติเทอาเฮโคชปาลติเทอาเฮ